而家已經係月尾啦，你交咗月費未呢？未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。 Hello，大家好。嗱，呢個禮拜六鬱敏會客室嘅嘉賓咧就係田北辰。 咁啊，鬱敏會客室咧呢一季咧第一季咧做到田北辰呢一集咧已經係第十二集，仲有一集咧呢個鬱敏會客室第一季咧就結束噶啦。咁我哋會做另外一個新節目。咁啊，將來如果觀眾要求咧，就可以做第二季嘅鬱敏會客室。咁我哋而家再慢慢度。嗱，呢一集嘅嘉賓咧，點解係田北辰咧？嗱，田北俊嚟過，咁咪要揾佢細佬嚟。如果唔係佢唔高興，係又唔係咁解，而係因為佢最近喺呢個迪士尼 嗰個擴建撥款，即係嗰個立場咧，即係佢係企得好硬，就係啦，佢反對呢個撥款，唔係佢認為呢個係一個喪權辱港嘅一個協議，咁所以政府應該要再諗一諗，係嘛？如果你要再俾錢佢嘅話，就真係要同佢講數。嗱，大家想知道田北辰點解會夠膽同政府 say no 咧？咁就一定要睇鬱敏會客室呢個禮拜六。 鬱敏會客室逢星期六十點至十一點。喂，歡迎收聽港珠澳第六十集啊！咁呢個係一個 My Radio 嘅節目啦，係啦，咁就冇同其他網台聯合白聯合播咁樣嘅，係啦，咁就誒、呃、有我二世祖喺度，今日仲有邊個喺度啊？誒，貓主席啦， 孖姐度係好啦，好，其實好耐冇同你兩個做節目啦，因為我潛咗去美國成個月，咁我上水啦，咩啊？係啊，跟住之後我嚟緊會再潛水，因為我嚟緊會翻加拿大，係啦，咁會繼續哦，入去加拿大，哦，係啊。去晒去晒美洲，OK，係啊我我做嘢啫，係啦、咁我好係啦，咁就講一講誒台務先啦，咁就其實都月尾啦，四月廿四號啦，係啦，錄音嗰陣即係節目出街就禮拜三，四月廿 廿六啦，係啦，咁就月尾記得要交台費，咁就誒、呃今次今個月開始咧，其實咧台費咧就會七十七個七，咁即係其實呢排就即係。哦，係啦，網台界就戰火連連啊，咁就俾都唔好唔好講咁撚多廢話，交多啲台費，咁就即係你係 my radio 自己真真係有七就就撐多啲，真係去三個七，係啦，OK，咁就 OK，誒 OK， 咁就呢個叫做誒、呃其實上個禮拜就澳洲都發生好多事啦。咁其實今集嘅節目都會略略講下，就即係呢其實阿貓主席，你覺唔覺得呢上個禮拜其實喺澳洲發生嘅新聞咧，都好具爆炸性，好耐冇咁爆嘅新聞。係啊，爆咗食，而且佢啲新聞唔止係喺誒喺本地即係受注意喎，直情去到世界性啊，即係去好多地方喺海外都都講啦。嗱，首先又話啊啊 美國個副總統過咗嚟啦，係咪先？喂，其實佢佢過嚟有啲咩新意俾到我哋睇咧？佢過嚟其實淨係過佢嚟握握手咁啫嘛。即係喂，其實咧你兩隻嘢咧，weekend 有冇出 city 啊？好少喎有㗎，都有㗎。你我我你你我你你我你做嘢多添啦你。上個 weekend 有冇即係啱啱過咗去嗰個 weekend 有冇出 city 啊？ weekend 我去 city 喎，上個禮拜六我都有出 city 喎，但我就唔喺即係近去誒誒、 Central Station 嗰頭，就唔係去到個 Vineyard 嗰邊啦。即係 city 你都有兩邊嘅，一邊真係比較貴一啲，就係、你譬如個 Vineyard 啊嗰邊咧，Martin Place 嗰邊真係貴多啲咯。但係你去到近到 Central Station 嗰邊就即係啲亞洲人唐街嗰邊邊係 city 都分開咗兩橛，叫係啦，分開咗兩橛㗎其實。即係金融區同埋唐唐人街嘅分別啦，都係咁啊！其實我禮拜我係啦係啦我我禮拜日咧就去咗呢個叫我出咗 city shopping 嘅，係啦，咁就即係 Winner，即係我搭我好少可地搭火車咁出去啦，跟住之後係啦，跟住之後其實你睇到保安都加強咗好多嘅，因為呢個副總統啊美國副總統啦，係啊警察 Mike 多 Pence 咗嚟到係啦，就一來警察多咗啦，二來就係誒佢好多佢有好多封路啊，係啊，即係其實我係睇緊之後，我我諗緊會唔會揸車去拍 Darling Harbour 佢行過去，或者即係拍誒係啦，咁跟住之後唉都係唔好啦，係啦，咁就。 阿 Mike Pence 咧，其實咧呢、個叫即係其實就叫做旋風式訪問亞太區咁啦。咁佢全日個行，佢成個行程就總共係十日嘅。咁佢第一集就去咗韓國喎。咁佢喺韓國咧就即係你你你你話佢係即係走去呢個叫誒、呃、幫美國壓下場啊，走去兇下你呢個叫做誒、呃北韓又好啦，咩北韓都好啦啦，係啊，係啦，跟住之後佢就去咗誒，即、之後佢去咗新加坡啦，係啦， 咁跟住之後就嚟咗澳洲嘅，係啦。咁、其實佢嚟澳洲咧，佢就 都係誒點講咧？即係佢係 show show，即係我覺得係 show off 自己仲係大佬咯，係啦，因為佢係叫做喺美國咁多任總統，即係咁多屆政府啦上台以嚟最快訪問澳洲嘅其中，即係佢最快出訪嘅一個副總統咯， 係啦，咁就即係佢係啊，今其實今屆澳個美國政府上咗場之後，做樣樣都發，譬如外交啊、內政啊，甚即係所有嘢都係比以往咁多屆總統咧，真係快好多咯，係咪？快即係好似佢個副總統出場都係啦，今次係咯，咁快。貓姐你想講咩？幾個月但係就出場啦但係我覺得好奇怪喎，今次我諗住佢會嚟咧，就係叫澳洲唔好咁黐咁多中國噶嘛，佢又唔係喎， 嗯，我覺得好奇怪佢又冇必要嘅喎，佢又冇必要冇必要叫你唔好，即係等於我叫我同佢嚟到，我表明我同澳洲好 friend，即係好同你好老友，誒、即係加強咗以前講嘅 bond，但係以前啊啊啊啊啊特朗普即係啊啊 Trump 上場講嗰啲嘢，川普啊得乜撚嘢咁佢過嚟加強個 bond，係啦係啦，咁啊咁啊唔需要唔需要唔需要 提中國咯，自然佢自然當中國冇到咯，唔需要提啊。總之我就話我哋我同你誒、美國同澳洲個關係非常之良好，咁樣夠足夠啦，係咪？咁啊咁啊，Pence 咧就禮拜五嚟到呢個澳洲啦，跟住之後禮拜六朝頭早就同阿 Turnbull 食早餐啦，跟住之後食完早餐就即係見下， 即係見下誒、呃我哋 New South Wales 省長啊 Bishop 同埋見下係啦，見啊見見下外長啊 Bishop 啊，同埋見下啊，最啲 Bishop 一定見㗎啦，係啦見見見下見下阿 Dutton 啊，咁即係同埋見佢有見埋係啊省長咯，跟住見咗係啦，同埋見埋阿阿阿邊個阿死啊阿 Bill Shorten 係啦，佢有見阿 Shorten。 Bishop 係啦，反對黨係反對黨嘅。咁佢佢佢佢佢禮拜日咧就即係去咗呢個叫做誒、呃 Opera House 行咗個圈啦，又去動物園啦，又去呢個叫做誒呢、個叫做嗰、個叫乜鬼嘢誒、呃 Opera House 係啦，又去即係 Harbour Cruise 同埋 t a l a n g a Zoo 咯，嗰個 t a l a n g a Zoo 嗰度影咗幾張相啦係啊，即係必你然嘅啦。即係佢咁快訪問咧，即係佢咁快訪問澳洲咧，其實我我我都認同貓主席所講嘅，即係唔需要提中國咧，就唔好提，即係費事複雜咗啲討論咁樣啦。同埋其實而家你都睇到啊 啊啊啊啊美國佬咧，其實諗住揾中國，即係叫中國走去懲罰啊北韓咁算啊嘛。咁其實你而家你都你都知而家即係中國已經開始汽油禁運北韓啦，係啦。嗯，係啊。喂，咁又有咗陰謀論喎，話美國喺度搞搞震，其實係想，其實都係其實益咗，其實可能益咗蘇聯同中國去瓜分嗰個北韓話，將來如果即係北韓如果有咩冬瓜豆腐嘅話，屌你係蘇聯咪咁睇啊？蘇聯都唔會理佢啦，係就中國自己就收咗佢做自治州，係啦。因為其實 你話係係啦，即係其實而家而家其實美國佬今次醒啊，即係喺度擺明喺度玩你噶，擺明喺度玩你嘅戰艦，咁啊等北韓自己衝出嚟柒，跟住而家要收皮啦，因為唔知點啦，係啦。 咁、嗯，就即係另外一單嘢，其實想講咧，就係即係其實 Mike Pence 今次嚟澳洲有咩有咩意義咯？冇啊，show face 啫嘛，同埋即係幫阿幫阿 Trump 執屎咯，即係 Trump 之前喺度喺又喺度發癲，喺度話呢個叫做一個即係呢個澳洲同埋美國喺呢個叫做誒係咪係咪係咪澳洲外海嘅啲 island 度 一齊走去係啊，嗰時咪大家有一個睇啲誒，即係船民啊，啲難啲啲難民上入，大家有覺得個協議噶嘛。咁後來後尾又好似又有有少少，即係有少少風波嘅，就話好似又又又承認又唔承認咁樣，跟住就係令到即係出過少少風波啦。咁可能佢今次嚟即係修正翻大家嗰個協議咯。即係幫佢幫幫佢執屎啊啊，，加強個 bond 啦，係啦，係啦， 咁就係啦，係啦，冇錯啦，係咯。咁就即係其實咧，呢、個叫做誒、呃美國佬，因為其實美國佬同埋呢個叫做澳洲佬喺呢個軍事上好大嘅合作啦。一來即係因為其實喺南太平洋地區嘅話，美國佬你話佢信唔信菲律賓佬，佢梗係唔信啦。咁佢咪以呢個叫做誒、係啊呃新加坡同埋澳洲嚟維持南太平洋嘅安全咁樣。因為同埋即係唔講，係即係其實我哋之前節目都講好多次啦，即係澳洲中間誒、 呃 West Australia、Alice Springs 啊嗰度，即係其實係好大忽係美國嘅雷達站嚟噶嘛，係啦，就係、咁。係啊，咁就係啦，咁啊 Mike Pence 就講到呢度啦，咁就另外一單癲嘅嘢就係咧，誒啊邊個我我偶像啊，即係我個韓裔大佬咧，阿金正恩咧就要即係係啦，即係我諗阿貓姐都覺得我係好，我我我真人個樣係好撚似金正恩嘅，係啦，係啦。你 都幾似靚仔好多，起碼個髮型靚過佢先啦。唔係都係咁揩噶都唔係。係啊，唔係都係都係啲二世祖，啲都係啲二世祖，即係成日都發癲咁樣噶，係啊。 啦。嗯咁 anyway 啦，係啊即係係北韓咧就呢個叫做即係 weekend 咁就發咗發。 即係佢發表一個爆炸性嘅聲明嘅，即係其實我我都覺得好黐線嘅呢單嘢，即係點點解你無啦啦走去空澳洲你咪黐線？話佢因為佢話澳澳洲喺即係嗱，因為美國咧佢個軍事行動，佢對誒、呃威脅呢個北韓嘅時候咧，係美誒、呃澳洲係表示咗支持噶嘛， 即係你支持，佢話好支持澳誒、呃美國呢一個行動噶嘛，咁於是佢咪當咗我哋澳洲係一個敵人咯都係一個仇家咯。係啊，係咯，所以佢哋就話要要用誒用用核武嚟對對付澳洲啊嘛。喂喂，其實喂你喂你你你你你你都話你你似你嗰、個即係你哋兩個契兄弟咁樣啦。喂喂，屌我你嗰屌我個似實屌你啦，契成日兄弟都咁樣啊仆街啦你，你屌你老你話味！似似啦。喂，你應該 知己知彼，你知道佢射唔射到咁遠啊？咩我唔知喎，屌我講係咪咯？我好遠嘅喎，佢嗰度落嚟呢度底下真係。咩啊？即係老老實講啊，即係如果佢真係要射嘢落去呢個叫做誒落嚟澳洲咧，咁即係係一來即係有幾個截擊點嘅，即係第一樣嘢就係呢個叫做喺南韓，你你你你你你你 fat 都即係薩德導導彈系統都截擊咗第一樣嘢係啦，佢 第二就係你中國咁撚黐線啊！即係中國見你咁撚黐線啊，佢會唔會肥低你啊？咁梗係會啦，大佬咁多錢喺澳洲係咪先？咁咧第三係啊第三個截擊點咧，咁梗係呢個叫做菲律賓啦，你菲律賓咁多美軍喺度係咪啊？係咪先？ 跟住之後你第四個截冇錯啦，係一個一個一個軍事基地嚟噶嘛，係咪咯就係咯，跟住之後仲有你你你你你 OK，你你菲律賓，跟住之後新加坡會唔會會會唔會真係截你啊？新加坡都係咯黐撚咗線咩？係啦，跟住之後係啊，所以佢其實佢佢過嚟要中間好多個 hurdle 喺度喎，係咯，真係都唔係咁容易咯。唔係係咪除除除非佢咩啦，除非佢係呢個叫做好似日本仔咁樣啦，整個潛艇嚟到突然之間 Darling Harbour 蒲上面，跟住之後行行到去去爆去去到係啦，喺 Darling Harbour 浮上你先至發 射，有冇咁係啦快？有冇咁？你要收皮啦。呢啲係 Mission Impossible 嚟嘅喎，呢啲係 Mission Impossible 嚟嘅喎，誒，真係。不過不過你唔好咁講，我我今朝咧喺度即係有睇啲軍事評論雜誌咧，即係你知其實北韓乜鬼嘢都柒噶啦，即係我睇嗰篇報道咧就係講話北韓嘅空軍啊，其實仲係停留喺五六十年代，係同埋同蘇聯買嗰啲誒即係戰鬥機啊、直升機啊諸如此類啊，但係佢嘅地面部隊咧係全世界呢個叫數一數二啊，咁點解咧？即係 即係誒睇睇怕係阿金正恩同埋金正日咧兩兩父子咧，成日喺度即係覺得咧班班撚調，即係美美軍班撚調咧會喺南韓，即係喺板門店嗰度衝入去，或者即係強國人咧會喺鴨綠江嗰邊衝過去咧，所以佢啲地面部隊係極快同埋即係不不能小覷嘅，係啦。嗯，咁就即係呢個係啦，咁即係星期六誒，阿、金正恩就話即係你啊，你你澳洲你條撲街 同美國行得咁鳩埋，咁我唔炸撚，我唔炸撚你，係咪係咪即係我要死全家咧？咁樣咧，跟住之後阿邊個阿阿阿 Julie Bishop 咧講嗰啲講嗰啲好戇鳩嘅嘢喎，貓姐其實係個 strong opinion 嘅喎，係咪啊？阿 Julie Bishop 點樣回應呢單嘢誒？，你你講邊單？我問我，你話我屌你！你瞓你瞓你瞓覺啊！你瞓緊覺嚟啊！回回佢回應啊北韓啊嘛，北韓話用核武嚟做襲擊我哋噶嘛，係啊 襲擊澳洲啊嘛。 ，Julie Bishop 點回應啊？我唔記得咯，我真係咁 Julie Bishop 咧太多嘢。我屌你啊！你自己講完啲你唔想記得。咁啊，Julie Bishop 咧就話咧，即係叫咧阿北韓咧 should 咧 spend the money on the welfare of citizens, not weapons of mass destruction 係啦咁樣咯，係啦，係，即哦係話叫我佢搞好自己自己自係啊，自己要搞好自己國內嗰、個嗰、個民生先啦，即係唔好唔好喺度喺度 亂惡啦咁樣啦嚇。係啦。跟住之後阿喂貓 Julie Bishop 都有阿貓阿貓都有少阿貓姐少識喎。阿貓姐個 comment 咧就係其實其實貓姐講啲咩咧？貓姐就話即係叫北即係叫 Julie Bishop 收皮，有咩就養好咗，即係走去走走去養呢個叫做澳洲自己啲 unfortunate 嘅人都好過喺度嘥嘥鳩埋啲錢咁樣。嘥嘥鳩埋啲錢喺度俾誒印尼啊嘛，佢之前屌你自己黐線嘅講，你都唔記得啊！ 係啊係啊，嗱，唔係唔止啦，好啦呢啲好啦俾俾印尼啦，仲要仲有澳洲政府就俾邊度啊？俾邊度啊？俾俾阿富汗定乜嘢啊？跟住又上去，跟住反而呢度話呢度試過早排咪俾沙地啊，誒試過俾沙地啊，禮俾拜沙沙地啊，沙地沙地，跟住咧，咪早早排我哋咪試過有個誒、呃有啲災唔知誒、呃水災咁樣，跟住嗰啲 Queensland 農民啊咁受影響，反反而就反而嗰啲冇補助喎，即係反而真係啲錢派出邊就唔肯救下自己自己啲 啲農民啊，早排咪受嗰啲啲風災啊咁嗰啲就係啊所以咪反而反而屌咯嗰啲冇補貼喎，所以咪屌係啊係啊係啊，咁咪係咯， 啊，所以咁啊所以個所以嗰啲係要死全家嘅，係啦，需要 Julie Bishop。係啊係啊，但係咧，其實咧呢呢度咧叫做咧，我諗一樣好癲嘅嘢咯，即係 即係雖然咧今日咧，其實你知誒、呃 UBS 話澳洲嘅樓價已經到頂啦嘛，之後會滑落啊嘛，咁佢就講咗幾點嘅，佢係就講到話即係啲佢啲 credit 已即係 consumer credit 已經到盡啦，同埋即係呢個叫做即係資爆危機，同埋即係其實大圍個經濟係弱啦。但係其實我諗到條絕橋咧嚟應付呢個澳洲啲樓暴升喎，你知唔知係咩？ 唔知啊點啊？屌就係有咩就係就係就係就係呢個跪求金將軍啊找數啊快撚啲炸哦炸出嚟啊仆街！真係屌，即係你你你其實你知誒、呃即係之前我以前咧我我我 high school 咧我同啲我同啲長輩傾偈咧話即係唉而家啲嘢咁撚貴，要打一鑊仗咧至至可以叫做即係 restore 呢個 order 啦。咁你其實你覺得譬如即係呢個一旦呢個雪梨受呢個叫 北韓嘅襲擊咧，你你你你覺得會發生咩事啊？其實呢個嘅影響力大唔大咧？因為嗱，其實嚟講咧，其實戰爭就真係對嗰、個、呃、金融影響最大咧。嗱，你一一日因為日一有戰爭威脅嗰時候，一一恐慌對戰爭有恐慌嘅時候咧，除咗金價升，就係乜都跌噶啦，係咪先？乜都跌噶啦。有有咁但係有會升嘅佢，係咯， 啊，有會升啦，金啦，金嗰啲會升啦，其他就糧食啦、米嗰啲會升啦，其他就譬如有啲不動產一定跌嘅，樓樓啊嗰啲一定會跌嘅啦，係咪？咁但係佢究竟有幾多人會信佢呢個威脅令啦？係咪先？你個威脅令首先成唔成先？即係佢對我哋個戰爭嘅威脅，你覺得嗰個成數唔高唔高先？係即係即係即係嚇唔嚇到人即係先？打就唔會打噶啦，即係我打我打下飛機話即係跪求佢轟炸呢個叫雪梨啫，係啦，打就 你諗係你你諗下，其實佢話佢而家每週核試啊嘛，咁其實而家都 second week 啦，你你你有核試到咩？冇啊嘛，係咪先？未聽講咪第一次核試嘅失敗嘅咩？咩啊自炸打翻誒打翻轉係係自炸啊嘛佢啊射射射射唔出啊嘛，射返自己嘛係啊跟住射射射射射係啊。射射唔起，射唔出，係啦，係咯係咯， 唔係因為因為嗰次喂，其實呢樣嘢又又有好多人有啲分析喎，就話因為佢即係呢樣係話佢係佢自係佢嘅佢嘅策略嚟嘅，因為佢佢講咗話我一我我嗰日一定要射噶啦，但係佢真係射咗出嚟嘅話咧，就可能好大鑊喎，美國真係會打喎，我係射咗話，不過又冇冇料到，即係你哋又唔話得我，即係對人講我又射咗啊。但我又對你冇威脅喎，咁跟住佢佢咪自己可以落到場咯，啱唔啱啊？你又你又唔打得我喎，咩啊跟住同啲人講，我有射到喎， 係咪啊？係咪啊？啱唔啱啊？即係自己自己兜翻咯，自己兜翻咯，係咪你你你你係咪你係咪睇咗呢個叫解放軍將軍，即係解放軍將軍評論啊？金金正恩係高智慧呢單嘢係。係啦，唔係咯？呢樣嘢就係、就係、個你你我唔射，你又話我驚你，我係射咗啊，不過唔得啫嘛，我有射到啊，不過對你冇威脅啫嘛，係咪？我對人民交代咗啦，我真係真係有話事有話事喎，嗰人啊有發射喎，不過射唔到啫嘛，咁樣 係咪？我冇我我我冇呃我嘅人民喎，係咪？係嘛？即係呢啲又係，即係邊一邊一兩，即係你你你咁講又得，咁講又得啦，即係佢講晒咯，調翻轉咪佢講晒咯，可以自己啊啊，OK。阿監阿咁啊監阿監阿監製問我哋講唔講呢個叫法國大選喎？咁即係你你你你你你你你你你不如講下啦。即係你有冇準備啊？其實我我冇理到啊。但係我見到而家好多好多嘢而家唱淡緊阿馬列勒龐 好了。咯。誒、好似因為話話立 plan 叫做而家叫做排第二位，但係排第二位佢話係比誒、估計中佢係個勢強啫，即係諗住佢係誒排第二位，但係覺得佢仍然係對啊啊個即係但係我覺對得我覺得誒法國個威脅左交多大嘅法國法國左交太多啦，佢係贏唔到啊，因為係啊太多左交啊，法國。係啊即係其實你你你見到一個地方太多都左交啊，你見到其實佢而家同埋排第一嗰條友仔係爭爭好少嘅啫喎，但係即係但係佢係啊因為但係但係佢唔係一個叫做可以 lead 到嘅嘢啊嘛， 係咯。係啊係啊，同埋你即係左交太多，都係你真係好難贏嘅啫，低少少好難贏，好難贏。而家好似話係誒六四係嘛？嗰、個比例六四啊嘛，佢淨係佢係四零四啊九個都係六，但係即係比比比比誒、呃想象中係接近咗咯，即係比原先估計中係接近咗咯。係咪同上次因為上個禮拜咪誒又有個襲擊啦喺巴黎啊槍嘛咁啊，誒嗰個佢可能會係槍擊嗰個可能係啦，可能隊友就幫佢拉咗少少票咯，係咯係咪？ 真係未夠大鑊啫，上次嗰個撳住咗啫，如果可能死多十十死多十零件咁啊，可能啲票又多多，但係但係都呢、個都唔係好現象嚟嘅，即係靠咁嚟拉票嘅喎，係咪？咁講啦，即係呢個叫做，即係其實而家誒啊， 排第排第一嗰個馬魯而家廿三點八 percent 啦，跟住之後馬連納博廿一點五 percent 咁樣，係咯，係啦， 嗯嗯。就係咁。咁但係而家仲離正式最後第二輪係五月七號啊嘛，五月七號選，咁都睇睇呢段時間有咩突發性發生咯。如果照計嚟講，暫時佢應該贏唔翻嘅，除非一突然間有啲誒、呃即係國際性有突然間有啲形勢轉變係對或者佢你突然間恐襲㗎有助咯你誒突然間有啲大大恐襲可能有啲咁嘅。唉，屌！係啊係啊係啊，我哋我哋我我哋咁睇下我哋仲要仲要別七號，我哋善種善土就唔係好希望有啲咁嘅嘢發生嘅，係啦。 係啊，即係唔係我都我頭先話啦，雖然係幫佢拉到片，但我就都唔係好事嚟嘅，即係你冇話要死好多人嚟幫佢嚟到拉票，呢、個呢、個係就係、係啊，即係我哋都唔鼓勵嘅。我我我都好唔咁啊，為立 plan 呢單嘢係即係啊啊呢個就係加插啊，臨時加插嚟嘅。咁唔跟住我哋係啊，先阿阿阿邊個啊嘛？阿監製喺度問啊嘛，喺個 chat group 度，咁我咪答佢咯，大佬。我有三個 mon 喺我面前噶嘛，我次次錄節目都係， 係啊，咁咁啊咁，都係世界大事嚟嘅，都係算係世界世界大事嚟嘅咁啊。係啦。喂，最近喂講開如果世界大事，喂反而澳洲最近有幾個動作成為世界大事喎，知唔知啊？喂，我哋個個我哋個個總統咧，咪我阿阿阿 Trump Trump 咧，喂咁多年來我一直覺得佢呢個廢人好似乜都冇做過，直情好似隱形咁啊！除咗俾人鬧之外，喂突然間整咗個大動作喎，我覺得嚟講對佢嚟講真係好好好好好好好大工程㗎咯喎！呢樣嘢你哋有冇留意到啊？過往禮 過咗禮拜阿貓阿貓阿貓姐好多嘢講，其實有兩單嘢嘅，咁就即係一單就係、係啊。誒、即係即係其實我哋之成我哋成日屌嘅四五七 visa 啦，其實呢啲叫 business long stay visa 啦，就會即係呢個其實原本咧就好多人咧，即係 做完四五七之後，咁就會即係即係即係就成為 PR，咁就成為 PR 完之後就可以入籍咁樣啦。咁其實四五七咧亦都係一個為所詬病嘅嘅嘅嘢，就係因為第一就係冇 labour market 係嘅 testing 啦，同埋即係其實咧係成日即係俾啲公司所濫用，咁濫用嚟做咩咧？就即係用賤價人工嚟請一紮出邊嘅人入嚟，咁就即係做做澳洲人嘅工啦，係啦。咁就另外第二樣嘢就就 係啦。咁另外一樣第二樣嘢就係咧，即係咧，因為其實佢賤價入嚟咧。即係有啲有啲有啲有啲撲街僱主咧，就即係剝削啲咁嘅 foreign worker 咧。其實我覺得抵撚死嘅呢啲人，咁就即係呢個係 another story 啦。咁佢就會即係一來就係係 cut 四五七 visa 啦，就就會將佢變成呢個 two year 同埋 four year 嘅 long stay visa 啦。two year 嗰個咧就冇得去申請 PR 嘅。咁你兩年之後貨仔，如果你揾唔到啲 compatible 嘅嘢，或者即係佢又唔係好肯幫你 renew 啊，咁你啊等死全家啦。係啦， 咁就另外一樣嘢就係係咪係係係咪係咪係咪改呢個入籍條件啊？阿馬主席。係啊，入籍條件啊，喂呢、個就喂呢、個比較爭議性大好多喎。佢話而家入籍條件就即係佢就加強咗兩樣嘅嘅重點。第一個重點就叫做加入一個叫做誒、呃第一樣就係英語啦，英語嗰個要求會更加高咗，即係平均就係相等於係誒、呃去嗰個雅思咧係平均就等於 平均六分咯，都幾高喎。你你對你嗰陣你對一般嘅哋其實你你兩你兩個入籍嗰陣使唔使考英文嘅？因為其實我唔我我我冇我冇唔使，我唔使，因為我冇其因為冇呢個冇要求我先。因為其實我細我我你知我個籍其實我 inherit 噶嘛，係咯。咁我我係我係一我係你叫我你而你而家叫我去考 citizenship test 咧，我係乜柒都唔撚知嘅。 係嗰時我簡單好多，嗰時嗱我就我二零零四年攞嗰陣時就冇考英文嘅，即係考考考一啲即係叫做都叫誒同、社會有關、同澳洲有關嘅一啲一啲民生啊，或者一啲少少嘅歷史咯咁咯。 citizenship test 啊嘛 MC 嚟噶嘛，係咯。其實好簡單嘅啫，嗰、個嗰嗰就咁而家就話加強到就首先就英英語嘅要求好高，話六分都都都唔你簡單喎，你你可你真係都可唔可以都幾難講？你可考。唔可以講下雅思係點樣嘅？即係其實我真係唔知嘅，係啊。 即係對雅思係一個國際國際即係認可對英語，即係喺一啲非英語國家嗰個英語嗰、個嗰、個嗰、個呃即係評審程度咯。咁佢分係分去有幾個幾個方向啦，可能會睇讀啦、聽啦、講啦，即係幾幾方面去寫啦。 然後每一方面嚟哋做一個評分嘅，然後再拉一個總共一個評分嘅，咁啊將咁多個平均嘅評分嚟拉一個相等於一個評分，咁即係每一個評分都要達到某一個要求先至去到某一個級數。咁譬如你就算有你某一科好突出，但係有一科係弱嘅話咧，你整體評分你都係你都係 都係都係低於嗰個分數咯。咁就係非常之難。但係問題係問題係根本你啲強國人啊好多都唔要 citizenship 啦，咁對佢哋有咩恐嚇？有咩即係有咩問題咧？我覺得對佢哋講，你咁咪係 citizen 咯冇錯啦入入對佢哋冇所謂嘅。係啦我你諗下而家佢係啦冇錯哋買樓嗰啲佢全部都係 PR 啫嘛，即係佢佢喺度，佢佢需要喺度踎啫嘛。佢佢入你籍基本上就係即係 no 佢都唔係要入你籍添嘛，係啊係咯。 嗱冇錯，所以我話佢喺當佢話你，因為你係你嗱，首先你個原意，你點解要個 citizen 誒、誒、即係要做到咁嚴啊？跟住佢喂嗱嗱嗱補補充埋另一點，除咗英語之外咧，佢就係要加強嗰個對話誒，而、家都幾大幾大爭議性啦，就係、一個話對澳洲價值觀咁樣好多話咩叫澳洲價值觀啊？即係而家呢個就喺社喺社會上喺澳洲社會上，甚至喺外國社會上都有好大嘅爭議，究竟？ 你澳洲佢話呢啲係好抽象嘅嘢，你點去誒、即係去到好 rigid 咁去平衡評評評估呢樣嘢咧？咁於是而家仲係好多喺度好好好好多噪音啊！即係圍繞圍繞住嗰個嘅 Australian value 呢樣嘢咯。咁除咗呢呢樣嘅重點之外咧，喂，其實嗱，我覺得佢搞到加強呢個重點，佢無疑就係想要求我哋係收一啲比較係誒適合我哋嘅人。 咁喂，你你而家入嘅適合我哋嘅留喺澳洲嘅人，除咗 citizen 之外，就好似你哋講話 PR 啊嘛。喂，你管你將呢樣加到強，而你 PR 係冇改變，係冇影響嘅喎。你可能你 citizen 你管咗一班人入咗嚟，嗰班人做晒 PR 咯，即係嗰班咪攞 PR 咯。咁你 PR 一樣係留住嗰班人喺度啫嘛。咁其實我覺得你如果你話為咗要保護我哋國家誒、呃留一啲適合嘅人嘅話，你除咗喺嗰個 citizenship，你要去做一個誒誒誒，即係。 誒、tuning之外咧，你喺 PR 方面亦都要同想同樣做一個同步嘅處理，先至做到你真正嗰、個嗰、個達到你要求嗰個政治啊，或者你嗰、個、呃、社會上同埋或者即係嗰、個嗰、個嗰個目的嘅，你哋認為係咪啊？即係 PR，我覺得相對樣相對樣，亦都做一啲措施落去應對啱唔啱啊？你哋你哋你你哋認為啱唔啱啊？阿貓姐講下，我我我唔係好我覺得你應該係集唔係喺 citizen 度集喎，你係喺 PR 嗰度集喎。 冇錯啦，即係係啦我話嗰啲人，係咯你你你攞 PR 嘅目的係咩先？你 PR 嘅目的就係話有誒啲人係對呢個國家即係想認識多啲，有興趣想嚟生活。咁你想認識呢個國家，咁點解你唔使佢哋考英文呢？我真係唔明喎呢樣嘢。其實你好多時你你你你你攞 PR，其實你一個係即係其實你都係 with intention 想 become citizen 嘅啦。咁你就係咯。你你令到咁易攞 PR，咁你你嚟到 PR 之後就唔監管咁咁其實你 PR 你同埋 citizen 唯一嘅分別就係 唔需要即係冇投票權你你咯冇得投票權，但係你福利嗰啲照攞噶嘛。唔可以打政府工咯，嚇唔可以打政府工咯，我但係政府，但係你都照攞福利咁咪係咯。係咯。政府工即係嗰個政府嗰個政府工嗰個差別呢太少啊！政府工呢個樣差別太少啊嘢咧就咩嘅就有有 way go around it 嘅，咁你知好多嘢而家有 outsource 有 contractor，contractor 請個 PR 咁樣咧，佢係過 pol 過到 police clearance 就算嘅啦嘛。不過呢個就係啦，呢個就 another another story 啦，不便不便講咁多啦，係啦， 係啦。係啊，咁但係啊我，覺得佢應該集係從 PR 咯，即係係咯。係啊。如果既然佢佢對得 citizen 可以即係咁樣嚟到加強化，其實 PR 佢都相對於都應該做翻啲適應一啲即係一啲修改嘅措一修改嘅措施咯。咁樣變咗嚟講，咁我唔做 citizen 咪做 PR 咯，係咪？咪做 PR 咯因為其實你譬如你做 P.R. 嘅話，你係 exempt 份好多炒， 即係譬如你話炒樓嗰啲嘢，基本上都係你攞到 P.R. 就根本上已經可以入到嚟，即係做一樣嘅嘢噶啦嘛。咁你又唔使咪係咯經 F.I.R.B 審啊，諸如此類啦。所以其實呢樣嘢係係啦，即係屌，即係呢啲咪叫做即係其實我哋上個禮拜都評過呢單嘢好多次啦。你話你覺得係咪即係叫叫做即係做做啲嘢去塞住塞住班咁嘅蠢蠢撚漁民嗰把口咯？你你為咗自己再贏你個係啊 election 啊？你覺唔覺得係咁？係啦，嗱。 係啊，我都同意嘅。哇嗱，其佢哋對於 PR 同 citizen 有個有好大分別咧。其實有樣嘢咧，我一直係好即係同其他譬如好多其他啲誒、你做講你你 immigration 啊嗰啲講你你講下都講到。係啦，因為我我好想我哋我其實即係我哋好想知你即係你你譬如你跟開好多。 你你你你你做 immigration 嘅，咁你係咯，即係你你你會好多 insight 咯，不如你講下咯，係咯。因為我我哋有一有一個體量就係，我覺得有個有個分別咧，覺得政府應該去做嘅就係啦。譬如你 citizen citizen，我可以同人結婚或者我可以擔保一個人入嚟澳洲，係咪先？因為我 citizen 啊嘛，係咪先？咁但係而家嚟講，PR 都可以申請第二人嚟 PR 嘅喎，甚至嗰個人申一個 PR 可以申請第二個 PR，嗰個 PR 做埋 citizen 嚟講咧，原本申請嘅人都仲係 PR 嘅喎。其實我覺得 PR 你可以留喺度， 但係 P.R. 係唔應該有一個申請冇福配額，利，即係譬如冇福利，或者福誒或者唔應該有申即係唔係請配額。幾樣嘢可以做啦，延長你 waiting period 同埋扣打折嘅福利係咯。係咯，冇錯，係咯，係咯，係咯。佢而家 P.R. 可以攞咩噶嘛？去去去 s e n d 都得噶嘛？啲仲要攞攞攞呢啲咁嘅，即係唔唔唔應該咯，係嘛？唔應該咯，係咪？其實 P.R. 根本做有呢啲 P.R. 可以但係好多 citizen 都真係 P.R. 冇乜分別，我覺得呢度係啊。 基本上嘅權冇代表利都差唔多冇攞，政府工咯。係咯係咯係啊佢。但係你成即係學你首次話佢齋，照照可以買嘢，因為照可以食一樣你啊你你又可以即係你又可以投資生意，又唔使俾人即係即係最主要就係唔使過 FIRB 嗰關啊！呢其實你 你澳洲係啦咧而家好多嘢係俾 FIRB 太撚鬆咁樣啫嘛，FIRB 俾李嘉誠入嚟咧，話佢 he's 係 not Chinese 啦，即係我都唔知好嬲定好笑啊呢單嘢，即係我好開心你覺得李嘉誠唔係中國人，不過我都係屌你老母啦唔係。錯李嘉誠入嚟咪又係揾班 accountant 李澤巨識呢個 run business 法，你要你要 improve bottom line，跟住之後又 cut 鳩啲嘢啊，令到啲嘢好撚廢啊咁樣咯，屌你老母啦！唉，李嘉誠嗰啲， 你要做咩人都得啦，佢要攞咩咩護照都攞得到啦，全世界係咪先？喂，咁但係即係係咯，咁樣。好好好其實 P.R. 我覺得真係 P.R. 唔應該可以再申請其他人去做 P.R. 嗱，仲有嗱，其實 P.R. 我真係適合一對你咧，係對個社會責任喂，你等等我唔想負社會責任嗰啲人咧，就啱就啱做 P.R. 我哋覺得，即係有啲人佢我要攞啲福利，但我又唔想負一個社會責任，咁咪 P.R. 係咪比 citizen 更適合咧？ 咪但係所以我覺得所以其實 P.R. 我唔應該應該佢要將嗰個 P.R. 同埋 citizen 嗰、個、呃、即係多啲分別啊，多啲佢而家好似差唔多係啦係啦冇錯啦誒咁變咗啲人都冇係啦係啦意欲攞你個 citizen 啦，其實係啦，嗱咁如果相對而家好似話而家對 citizen 嗰、個誒、呃、規定嚴格咗，咁相對嚟講佢哋 P.R. 嗰個嚴 嗰、個規定亦亦都一樣嚴格啲嘅，即係你唔可以話誒、呃我哋做 citizen 啊咁嚴格，但係 P.R. 就咁鬆，咁咪全部做晒做做曬 P.R. 咯即係你唔可以俾變咗對變咗對真係做有心做澳洲人嗰啲，即係對澳洲有一個誒、呃即係有一個歸屬感嗰啲人，你咪懲罰緊呢班人。即係對呢班人，你我我唔係話話話反對佢要嗰、個嗰、個呃即係入籍試啊嗰啲去去去加強咁，其實我好贊成嘅。咁但係如果你你呢個下係真係要對嗰、個誒 citizen 強加強到咁樣嘅時候，但係你哋 P.R. 唔做翻一個相對嘅加強嘅要求嘅話，咁咪對啲 citizen 就説係好唔公平咯，係咪？係啦，一來有少少公平啦，咯二來同埋即係根本而家佢就換湯不換藥，佢改 citizen，但係 P.R. 攞 P.R. 嘅條件都冇改到，即係根本就冇改到。係啊，係啊，P.R. 其實我覺得太太鬆啊，太太太太過容易，即係喺度入到嚟咁啊啊！ 咁同埋而家係啊你好多時佢你又寫到讀完書添啦，譬如讀完大學畢業嗰啲，佢自自自然佢你你你唔走，你留低做下嘢，佢自然自自動送一封邀請函叫你申請你做申請你做 P.R. 嘅。你 pro 係咪係咩 professional year of 係㗎 experience 申請啊嘛㗎，professional year of experience 係啊之後啊嘛，係咯，嗰個係啊係啊，佢自己咁基本上即政府邀請係買你 P.R. 㗎咯，其實呢啲係其實根本就係係啊擺明係係啊買係啊咁即係即係咯係即係即係總之啦，即係總之其實即係好 呢啲所謂呢啲所謂措施，全部都係咪咪叫做標題黨咯，跟住唔唔唔識啊嚇死，識咪笑死啊，係啦，咁就即係其實我哋都講咗 P.R. 呢樣嘢但係好多澳豬話政府做得好嘅喎，上網睇。要黐鳩線咁咪呃咪蠢係蠢係都兩班嘅。喂，係係啊，喂嗱咯咁啊嗱嗱，即係 P.R. 呢樣嘢咧，就即係其實就咁講啦，即係對香港聽眾其實都係即係好大影響啦。另外一樣嘢咧就係咧， 誒澳洲改澳洲改革四五七喎，咁就其實佢有一紮工咧 就 remove 咗 from 呢個叫四五七個 list 度咯，係啦，咁就嗰、個嗰、個 S 嗰個 SO list 啊嘛，佢好似話又嗱，其實四五七咧，其實嗱講少少佢嘅背景先啦。其實四五七知唔知咧係一九九六年咧就何華德個政府時候開始嘅，因為嗰時話有時嗰陣又即係誒誒睇到二千年，即係估計話會好個社會會會復好多啊嘛，即緊要，於是咧係。奧奧奧運之後係啦，佢會因為 boom 佢啊嘛，係啊諗住，佢係啊，佢要搞到個市好繁榮咁啊嘛，佢為為咗個嗰個市運去，即係嗰個奧二千年奧運嚟到粉飾啊嘛，咁於是佢就 就即係即係加入呢、個即係提出呢個四五七簽證，咁就呢個簽證甚至過即係有技術嘅人工嚟做嘢咧，甚至可以攜同家人過嚟澳洲添。嗱，講真有少少尷尬，其實我就係四五七簽證過嚟嘅，我哋簽證嗰時留低嘅。你四五七個人過嚟嘅，哦，OK，係啊，嗯係我用四五七簽證過嚟嘅， 咁啊，其實有巧巧巧妙㗎，因為當時佢係真係公司係想揾嗰個咧，其實佢喺度係佢佢係佢係跟足規矩，佢係照登廣告嘅，但係登廣告咧全部唔見人嘅，即係跟住登咗呢兩個月之後，跟住話喺澳洲揾喺澳洲請唔到人，於是就有香港請我過嚟嘅，即係其實都係整有又係有少少有少少出喺度用㗎，所以啲啲僱主係有個有個有個喂，我覺得如果你真技巧喺係四五七咁度㗎，打埋波講，㗎其實係。 如果咧你真係誒一個人嚟做嘢，真真正正嘅，即係有呢種心係真係有呢個需要嘅，其實我覺得唔係一個大問 OK 題。但問題而家咧。係啊而家係好多人濫用咗呢樣嘢啦，嗱有啲咧就係、真係需要個人啦，但係就想要 cheap labour。 咁有啲仲衰嗰啲咧，就係嗰啲誒唐街 agent 嗰啲咧，嗰種形式咧，其實唔止唐街嘅印度人都好多係咁噶，即係佢哋嗰啲咧就係、買個四五七咯。啊，孟加拉啊嗰啲係係啊，有好多麥吉拉嗰啲咯，佢係譬如買啊啲快餐店咪最中意噶啦，之前咧咪俾人踢爆咩 KFC 同埋麥當勞咪好多呢啲買四五七嘅，多面路同埋係啦，係啊係啊， 誒當面度 Pizza Hut 啦，嗰啲俾人投訴得嘅。喂，佢其實跟住嗱，佢何華德即係嗰個佢佢引入咗呢，即係佢自然引入咗呢個四五七之後咧。咁但係跟住就佢哋誒，其實亦啲 社會人士就話，其實佢濫用唔係何華德政府時候喎，係工黨時候先濫用喎。即係佢引何華德引入呢個四五七，而個四五七俾濫用咧係工黨執政時候喎，即係嗰時先大部分，跟住將啲條件放鬆好多好多，跟住引入大量即係經四五十嚟嘅嘅廉價勞工喎。咁啊，佢即係話呢個嗰、個原意就係何華德政府，但係濫用而導致四五七出現問題咧，係工黨政府喎。因為因為其實係嗯阿阿 Kevin Rudd 阿 Kevin Rudd 嗰陣係即係突然之間發癲啊嘛，狂大大大力推揚四五七啊嘛係啊。因為你 John Howard 嗰陣，John Howard 嗰陣係覺得係話有四五七喺度，但係唔會大肆宣揚咁樣噶嘛，係啦。咁嗯就即係係啦，咁就即係講緊呢個四五七就係咧，即係其實你覺得兩年嗰個冇得變 PR，四年嗰個有一變 PR，你哋點睇呢一樣嘢咧？嗱，因為其實誒咁好多佢分別就係方法即係做嘅喎，我覺得。 你你你呢啲就係咁講嘅啫，其實如果啲人真係要搞嘅話，其實好多方法搞嘅喎。你去唐人街就有方法㗎啦。係啊，同埋佢真正嗰、個嗰、個條件都未實證，即係真正最後個方案嗰啲條件係點樣去審核啊？點樣去嗰個 requirement，而家都未有。咁其實佢意思即係話兩年嗰啲工種唔係話需要得好緊，即係唔係唔係需缺得好緊要嘅，即係兩年已經可以應付到。咁四年嚟講，即係話呢啲工種對我哋個誒澳洲社會嚟講咧係。 真係有一個長期嘅渴求，咁所以意思咧，呢班人咧先至可以俾佢哋申請嗰、個、呃、申請嗰個 PR 咯，咁樣。咁啊，同埋喎，而家唔止喎，佢而家嗰個誒而家都需要，而家就而家所有嘅誒、呃即係將來嗰個代代替四五七嗰個簽證咧，全部都要五分喎。咩咩即係嗰個咩五分？嗰個嗰個雅思試要英文唔分，雅思啊，雅思㗎。 而家唔使噶嘛，而家有有啲地方係四，即係佢某某啲行業有啲係低啲噶嘛，四分或者四五，譬如啦，掃地咁，我唔需要五分咁高咁，可能三分四分得噶啦嘛。因為而家 S O list 嚟講咧，對英語啊或者對各樣嘅要求係有不同噶嘛，即係每一個行業都有不同噶嘛。嗱，又講過啦，而家嚟講我哋嗰、個即係四五七裏邊嗰個行業嚟講咧，最高峰就有六有六六百五十幾幾六百五十幾項嘅。咁但係如果佢話取消四五七由第二種新嘅簽證代替之後咧，會可能減到得翻四百幾個，即係唔見咗二百幾個工種㗎。 係啊，有二百幾個工種係即係嗰種工工種係唔見唔冇咗嘅。咁而家嚟講就好多人喺度揼一陣啦，因為好多人真係睇住揸住個 SO list 嚟到，跟住喺度諗住 plan 緊我一年後兩年後就四五七㗎嘛，同埋嗰批嗰啲 agent 就買咁樓啊，得㗎啦，得㗎啦，你做多兩年係包你掂。咁啊又又做 assessment 啦，而家做 assessment 都冇用啊，乜都冇用啊，因為佢係好似四月十八號一宣佈咗後即刻。 十即刻十九號即刻起啦嘛，係啊，即時生效係。啦，即刻起啊！即係由十九號起有啲完全冇，完全冇。嗱咁之前嗰啲都會都會就，但係十九號之後嗰啲完全冇。咁咁佢話如果由之即係十九號之前已經俾咗錢申請，而十九號佢未得到，即係未未未批到，而十九號之後取消咗啲咧，佢就話誒、呃要求嗰啲 agent 全部喂如果咁同埋政府講，而家回水而家回水啲人嗰啲申請費政府會會俾俾翻晒嗰啲人。 之前好興四五七移民噶嘛，咁如果四五七呢條路而家封殺咗，咁嗰啲咩結婚移民啊，其他移民咪值錢咯？結婚移民非常之值錢啊！係啊係啊，即係即係即係我以前都係我我拎拎條啫出嚟拍賣啊！屌打高者得。價咩價價價高啊，高遠個高啊！仆街 拎條啫出嚟啫，加 價高者得啊！屌，係啊，真係啊！其實因為呢幾年四五七係一個好係一個即係誒誒搞 P.R. 好唔係四好大四嘅個五七 competition 咧，即係好大㗎以前即係之前嘅四五七咧，就即係叫你有手有腳正正常常。如果有有人肯請你咧，基本上你都實食冇黐牙噶啦。不過而家咧，即係咧拎條啫出嚟發兩發咧，分分鐘都好多嘢黐埋嚟。喂，同埋咧好好笑，我上網睇嗰啲人噶嘛，跟住咧之前你記唔記得嗰啲左媒咧，澳洲啲左媒咪喺度宣 傳話咧四五七咧影響咗嗰啲譬如 Pomi 啊，影響嗰啲歐洲人嘅。屌嗰啲死全家啦，仆街！唔係唔係唔係屌你老你母！你但係嗰啲白痴仔咧，佢哋係唔做 research 嘅，因為咧我睇上網睇翻啲 statistic 咧，二零一五年咧其實用四五七嚟最多係印度人咯，係佔咗二十四個 percent 噶。 誒印度同 Bangladesh 啊，尤尤其誒 I T 嗰啲全部真係全部俾佢哋誒即係佢全部俾佢哋好多征戰晒啊！唔好嘈住先嗱，即係其實咧，即係舊年咧最多係呢個叫最最多係印，即係舊年一六年咧最多係呢個叫印度，第二就係英國，第三就係強國啊，係啊。跟住之後咧，但係你知唔知其實咧喺頭呢八年咧， 即係其實你話喺呢八年之間咧，即係最多四五七係咩人咧？第一英國啦，第二印度，第三係愛爾蘭，第四係美國。屌我都唔撚明嘅，美國嚟呢度做咩咧？係啦，第五就係菲律賓。以前 GFC 都有啲人嚟嘅。係啦菲律 GFC 冇人做菲菲律賓、China、加拿大、南非、法國、德國、意大利、馬來西亞、日本、南韓同埋荷蘭，係啦，呢、個就係依次最最多四五七嘅人，係啊，你你繼續講啊，sorry 啊，打斷咗你。 咪所以我覺得啲左媒係黐線嘅咯，即係佢猛咁喺度話誒會影響影響嗰啲西方國家啲人入嚟啊！你都黐線嘅，根本最多就係、就唔係嗰啲咩 Pomi 啊啲人咯，全部都係印度仔嗰啲啫嘛。所以我覺得嗰啲左媒係亂嚟咯。 屌啲印度仔咪嚟到將啲八萬蚊嘅工變咗五萬蚊嘅工，將啲即係 junior 嗰啲六七萬蚊嗰啲變咗三萬蚊嘅工，咪呢啲咪撚屌咯，快撚啲快食咖喱啦，仆街！屌你老母唔！係喎，但係啲左媒左媒話四五七唔係阻佢哋喎，阻四五七係會阻。有一個 case 我之前 post 過，真係想講粗口，即係話有個瑞典人有冇睇嗰單啊？咩老母有個生瑞典人老母生癌定誒咩？唔係啊，佢阿爸生癌。 係啊佢話因為咧，佢誒、如果佢又大緊肚，如果咧佢因為要照顧阿爸嘅翻咗去咧，佢個仔就冇雙重身份。屌你啦，咁撚貪心，仆街啦你，真係，屌你屌你老屌你老母，真係好好撚閪喎！即係我哋我哋呢啲華夏文明嘅人，屌你有咩梗係照顧老豆老母為上啦，細路嗰啲冇籍咪冇籍咯，係啊屌你老母真係，人哋生你人哋生你出嚟嘅仆街，真係 快啲死係！喂，又問下你哋另外喂問下你哋兩位主持喂，其實嗱，我哋而家我哋即係公佈咗呢個消息，亦都即係講咗其中嘅一啲一啲即係一啲精要點出嚟都又喂，我哋你你其實你有你哋有冇有冇分析或者諗過，其實譚普政府行呢兩樣咁重大嘅措施，其實佢個動機或者佢有咩即係佢喺政治嘅取向方面，你覺得有乜嘢嘅？ 理據即係點解佢會即係因為都都幾震撼嘅喎，即係諗住呢個人廢嘅嘛，等等住收唔係咁收皮講收收皮嘅嘛，點解突然間整兩個角打打打整咗兩招咁勁嘅嘢出嚟咧咁樣咯？咩啊驚輸，即係。贏輸驚輸，即係而家乜嘢都，即係佢哋以為自己打 Trump 牌就可以 挽回自己下一屆做唔做到咯。因為基本上而家有即係 Abbott 保住個位。係啦，Abbott 啊成日出嚟耳咬咬，跟住之後咧 Shorten 咧基本上咧屌鳩佢。不過 Shorten 呢條友咧都係一個死全家嚟噶啦，係啦，即係佢做仲衰添，我覺得係啦。咁就咪肯定咁衰啊！係啊，佢佢做仲衰啊，係啊，即會係退嘅啦，我諗就算就算係啊，譚保落場可能得陣啊，即係唔都唔令到唔令到，甚至實 up 落有機會寫翻嚟都唔會令到 shorten 嘅啦。係啦，即即係係好過上次贏咗啦已經。即係即係即係咪係即係，其實而家基本上咧，而家係即係叫塞， 即係求其推啲嘢出嚟，咁又即係貪你班咁嘅澳豬，又唔唔會走去做 D D 咁樣啦，唔會走去睇下個 actual actual 點樣實行啊，諸如此類咁樣咧，即係做少少嘢嚟，令到保住自己，保住自己嘅所謂叫民意支持咁樣咯。係阿貓姐點睇啊？即係 show hand 啦，今次係最最後最後。我覺得澳洲而家最後幾個籌碼嚟㗎啦。 而家你要救國嘅話，都都唔可以投兩大黨噶啦，一定要投下寶蓮姐噶啦，要咁多佢真係。咩？但係其實公佈呢單嘢之後咧，寶蓮姐咧嘅民意咧飆升喎，好街喎。唔係啊，你跟住咧好搞笑，寶蓮姐咧，我我我好留意佢啲新聞。跟住咧，佢咪公佈咗嗰個 citizenship 嗰個咧，其實寶蓮姐係一月份已經提出嘅，知唔知？佢喺佢話佢喺國會度佢所以咧，講過佢咪話抄佢咯，佢話譚保抄佢㗎嘛，佢話抄佢㗎嘛嚇。 係啊，話話阿 Temple 抄佢啊嘛，係啊。好似陳好似陳雲話呢個強國真係抄佢呢個大灣區計劃咁。大灣區啊，係但係唔係即係，但係 a- anyway 咧，其實咧嗱，即係關於四五七 cancel 咧，其實我有啲嘢想講嘅咯，即係我唔即係阿包主席，你都係 I T 狗啦，係啦，咁即係以前嘅 I T 狗啦，係啦，我就不嬲都係 I T 狗嚟嘅。 咁就其實有啲嘢咧，即係講緊，尤其是喺資訊科技界咧，好多譬如你講緊 startup 啊，好多啲 enterprise software 嘅嘢咧，佢喺澳洲根本請唔到人喎，咁佢其實一定要喺出邊招人入嚟，即係其實有咩地方佢多數招人咧？新加坡啦、美國啦咁樣，因為好多時你講緊 OK，譬如一個 product manager 你好多 specific skill，好多 specific 嘅 experience，兼埋 highly specific 嗰啲嘢喎，係咪澳洲需要啦？咁其實即係其實資訊科技界都幾反對呢個叫 cut 咗呢個四五七呢啲嘢喎。咁其實你對於 誒、呃，其實你兩位對於呢一個澳洲嘅所謂叫呢叫叫 skill shortage，同埋即係其實將來係澳洲喺亞太區所做嘅地位，因為其實你知而家都冇撚晒 manufacturing 啊，冇撚晒 distribution 嗰啲咁嘅咧。其實你點睇呢一樣嘢咧？係啦，唔係，其實我覺得澳洲多撚魚啦，其佢佢不如專心搞好佢啲藥，佢最叻就係做科研。以前而家越搞越撲街， animal health 一流嘅澳洲曾經係係咯。 以前嗰啲係啊搞藥嗰啲係全世界 patent 係澳洲噶嘛，好多你你啲 big big pharma 咁係 big pharma 基本上係澳洲天下嚟嘅，係咯，咩咩 big pharma。啲 big pharma 即係啲大藥廠啊。哦，係啊，係啊，係啊，黐線啊！ pharmacy 你嗰啲搞好你啲藥嗰啲，pharmacy 你搞好你啲藥已經賺到喊咯，我都唔明佢嘥啲時間搞呢啲做乜啊，又黐線。嗱，首先嗱講，首先講 I T 啦。喂，I T 嚟講咧，以前嚟講咧，即係以前嗰班咧就好好好注重啲 職業嘅培訓，好多 training 嘅。即係以前我好多年入或者你你啱嚟嗰陣啦一年半兩年有好多 course，有好多 course 上嘅，即係即係一定佢一定係 upgrade 住你嗰啲 staff 嗰唔係啲佢基誒，本即係上佢呢啲 skill 啊啲佢 knowledge。而家唔會㗎啦， 佢佢以前因為佢係喺 market 請㗎嚇。唔係佢佢以前係全部叫以前係會即係叫你考晒 M，即係你話講緊十幾年前嗰啲係誒 MCSE 啊、係啊 ITIL 嗰啲噶嘛，叫你考晒嗰啲嘢乜嘢噶嘛，攻略。佢 encourage 你考嘅，而家唔唔唔唔鼓勵啲 staff 嘅，即係好多時喺 market 請，即係而且已經唔面，即係唔會係 invest on training 同埋喺啲 upgrade 啲 staff 嗰度，就係喺市場上現成現成咁樣咯。咁同埋亦都嗱，其實喺誒、呃除咗四五七之外啦，譬如 IT 嚟講，仲有一樣嘢就係對嗱兩樣嘢就係真係誒，即係攞命嘅，一樣四五七啦，入好多啦，兼且 outsourcing。好多啲大嘅 operation，好多啲 skill 嗰啲咧，佢係 outsource 晒去外國。咁去咗外國之後，你啲 skill 跟住你啲 誒、呃本地啲 skill 一定係冇冇冇冇嘢做咯，即係冇咗錢，因為佢佢會轉行嘅。咁佢有啲有好學歷嚟講，我唔做 IT 咪做第二樣啦，即係轉第二做做。咪即係做其實個 management 情況就等於做以前啲嘢咯，即係好似你做第二樣 business manufacturing- analyst 咯。咪即係好似 man- manufacturing 咁，即係你 manufacturing 係啊以前都好多人做啊，劈卡啊，誒仲有咩 bonds 嗰啲喺度嗰陣咧，好多人做噶嘛，咁而家咪變咗冇咗啲 skill 咯。 係啊，變咗你你係冇咗嗰個個即係 lost 咗 skill，本地人 lost 咗就 skill 啦。嗱，好似講俾你聽，你而家你而家你而家數數澳洲講話大型 data center 有幾多個？我就當你而家誒冇啊喺澳洲開翻十個 data center，你邊度人啊？你澳洲本土你揾到咩人嚟啊？冇。咁所以嚟講四五七嗱，我又唔係話反對佢，但我覺得係有一個誒、即係有一個 循序漸進，即係循序漸進，好似唔係一刀切。即係話你應該宣佈話，我哋而家四五七咧，將會喺五年之後咧就會取消啦。五年之後咧就唔可以喺外國再請啲 I T 或者乜乜咧。咁於是你咪有你俾一個 transition period，大家去一個即係只嗰個即係嗰個誒 knowledge 啊嘛，大家 transfer 咯。 咁呢幾年之間，咪啲大公司話：哇，原來我又冇㗎啦，呢班人即係揾唔到啦，我我唔可以喺外國請㗎，咁我必定喺本地市場有㗎啦。咁呢個就係將而家有嗰班 knowledge 嘅人，就盡量去 train 一班喺本地可以接接手嘅人咯。即係咁，你先有人接手。你而家突然間將而家好似話，你而家全部好啦，你而家全部摩班摩多叉啦，呢班摩多叉即係唔好講，係呢個嘢好好好不雅係嘛？即係印度人士、印度天竺國人士印度星攞晒我哋。係啦，啲天竺國人士嚟攞晒我哋 I T job 嘅話咧， 咁因為佢嚟嗰陣時係將我哋現當時嘅 I T 人咧趕晒啦，有班人揾到年紀開始大啦，咪提早退休咯，有啲咪走去做轉咗大行，轉咗大行嚟講，佢今日嚟講佢未必會走翻入 I T 嗰度噶啦，佢可能轉咗做 business 或者做做 marketing 就已經做或者自己開鋪頭，咁但係 I T 嚟講佢唔會走翻翻嚟，佢已經厭倦咗，同埋佢已經厭倦咗唔會翻去轉頭咯。咁當你有班人走嘅時候，咁呢、個呢、個呢、個空位點樣樣咧？係咪？ 咁呢個有個有個空位喺度噶嘛，咁所以嚟講，即係你唔可以突然間個斷層咯，即係佢就算佢四五七取消嘅時候，應該係俾一個 transition period。你講呢班人走嘅時候，你要 俾一段時間俾啲公司或者 corporate 去 train 另一班人去接手呢班人，即係等於話啊嗰班外來人士要逼走啦，咁你本地人士自主得到手咧，咁你同埋你有段時間你你即刻趕呢班人走嘅時候，咁佢哋 knowledge pass 唔到俾我哋本身嘅人咧，我哋都得唔到益噶嘛。應該係我覺得四五真係全部漸進式咯，譬如話減少減少，或者譬如 I T 或者某行業，我哋打算係三年。同埋佢而家唔應該咁樣 cut TAFE 嗰啲 budget，我覺得，即係你咁樣 cut，你變咗就少咗呢啲人才咯。 你政府都有責任噶嘛，其實係啊。係啊，同埋你即係你太過誒、呃、極端太步伐快嘅時候咧，變咗我哋又有個斷層，就係嗰譬如個個個嗰個 skill 嗰個 transfer 嗰度係未必夠咯。你即係嗰個啊，未必足夠去去去接到手咯。你譬如話誒誒將外勞趕走，咁你本地人士究竟接唔接到手咧？ 咁你有啲唔係話讀完書出嚟噶嘛？你真係喺工作上 on job training 去做噶嘛？咁喺呢段時間你係留住一班外勞，跟住就留喺本地鼓勵僱主去提升一班本地嘅人去接受呢樣嘢咯。咁但係我覺得個政府佢根本就唔係諗呢樣嘢，佢淨係諗幫嗰啲有錢佬賺多啲錢咯。同埋諗住佢嗰個政府即係想想攞翻啲民望，即係我嗱我有做嘢啊，唔好話我冇做嘢。嗱 Trump 咁做我都咁做，因為佢話其實話好似話廢廢外勞同埋話誒誒。 呃即係誒啲公民入籍提提，即係要提倡一個誒、呃、本土意識，即係嗰個咩？即係話誒澳澳澳洲價值觀。咁因為原來其實其實都係都係跟美狗嚟嘅啫。其實喺美國啊，其實好多歐洲地方已經商議緊㗎啦。咁澳洲先至見到咦都 work 得喎。咁跟住咪今次佢咪又行呢步嘢咧？其實都都都唔係冇乜新意嘅。其實都係佢係抄外國一啲比較即係人哋喺嗰邊見到似乎成功 嘅政策，佢咪搬過嚟澳洲咯？希望可以最後垂死掙扎咁咪搏一搏搏一鋪咯。但係即即係其實我我自己就點講啦？我自己就覺得，譬如有 skill shortage 輸入係冇所謂嘅。但係貓姐提出一點咧，我非常之贊成嘅。屌你唔得就唔得噶啦，仆街唔得再去搞咁咪戇鳩咯。係咯係咯，即係我驚有斷層。即係其實我講得，我驚有斷層，就因為大家。 即係嗰時佢係真係將一班本地有 skill 嘅人係趕離咗嗰個嗰、嗰個嗰個行業嘅市場咯。咁的當你首先你要吸，你可唔可以有有有能力吸引翻呢班人翻去咯？咁樣，咁你會唔會唔係即係佢以前唔係有有有有有有啲似有啲似咩？有啲似而家美國嗰啲誒美國啲 retail 執笠啊嘛！你知而家好多係係啊係咯咁啊。 你講咩八萬蚊？即係變咗，我就我我我就擔心係有有少跌，所以所以嗱 corporate 我都會會我都會驚你話大佬你 corporate 話，哎呀我擔心㗎，喂我會喎，即係我大老闆，喂突然間有有有幾個 project manager 或者幾幾幾賺，你突然間唔批，全部留唔到，佢哋即刻走啦。佢就佢有啲人佢諗住，咦原來係唔攞唔到，佢哋會好快走噶嘛？呢個唔得唔去第度咯，即係佢哋變咗佢對澳洲唔會有一個。個個 long-term plan 即刻斷，即刻 cease 咁啊！即刻斷咗啦嘛，佢即刻走，可能佢佢 contract 完，因為你佢全部 contract 就嚟噶嘛，佢話走就走噶嘛。咁走咗 咪有個斷層？喂，咁我真係冇人喎，feel 唔到嗰個嗰嘅。咁跟住喺業務上咪出現問題咯？可能就係即係冇咗 support 咋，冇咗即係嗰個嗰個嗰個 deliver，即係個 deliver 嗰個嗰個嗰個 quality 嘅 level 咪會低咯，整個 service level 會低咯，係咪？咁我就係擔心呢樣，譬如呢你係你你個 corporate 嚟講，你係大，你會驚嘅。突然間譬如你做一個大 project，突然間。因為你有個四五七吸引住有幾個 project manager 留喺度，咁跟住 project 就話冇㗎，即刻即刻排你拉箱走人啦。咁咁咁你點應對咧？係咪？ 即係係係有呢個係應該要係應該要做 transition，但係問題係佢佢唔應該因為澳洲欠呢個 skills 不斷咁不斷咁揾人入嚟就以為解決咗個問題。問題係你其實解決到，你你應該係要。 揾本地啲人去做嘛？咁你本地啲人咪一路失業咯？你揾自己笨啫喎。咁喂，咁但係又就轉翻轉。咁遲啲又出嗰啲 plan 啫喎，你睇下。又又又唔可又唔可以賴晒政府喎。其實我都係好多大機構嚟講係係忽略咗呢個本地培訓，即係已經唔唔唔 invest 喺自己啲 staff 度做一個 training 或者 education，係有唔 invest。喂。 我有佢自有佢自然流，好多嘢有佢自然流失。冇錯啦，同埋即係我覺得另外另外一樣嘢咧，呢就其實澳洲嘅 labour force 真係好撚陳爛咯，即係又又又又又唔又唔 upgrade 自己，即係其實同埋我覺得係 upgrade 嘅係啊，係啦，同埋即係澳洲尤其是即係。 呢個叫做男人咧，俾呢個 trading mentality 害死咯，即係唔得咗去做 trading，屌你老味，一兩個機械人啊玩撚殘你啦，講嘢，係啊，真係係咪先？即係做男做男領咪即係等俾人 replace 咗，你而家揾到錢，你吹鳩脹，個世界唔係咁轉噶嘛，個政府嘅政策唔係咁轉噶嘛，懶醒咁撚抵撚你死啊，其實係。 真係唔係，真係我我真係嗰底都係㗎撚，我真係嗰底都係㗎撚死喎，又即係即係即係 OK，一方面你可以 blame 誒點解唔着重， 即係叫投資呢個叫誒、呃即係譬如你話誒 biotech 啊、medicine 啊諸如此類。但係屌你老味，你個世界唔撚係咁樣噶嘛？你而家先走去做 brick and mortar。其實另外一樣嘢就係、你知 Amazon 又即係其實終終於就 unveil 佢嘅 plan，就諗住入澳洲咁樣啦。咁就即係其實而家你講緊係即係你澳洲啲傳統 retail 啊，Harvey Norman 啊、Coles 啊、誒 JB Hi-Fi 嗰啲就驚撚到賴屎啊嘛！屌你老味，你唔係啊，撚跟都震啦而實。家。你唔你即 係就講緊澳洲其實係一個二八分賬嘅地方嘛，即係兩成係網上購物啦，跟住之後八成係呢個叫即係實體店咁樣。屌你老味，你唔撚與時並進，乜撚嘢都係舊模式。澳洲太舒服啦，喺呢個南半球嗰度唔撚喂唔撚跟喂喂世界轉，所以抵撚死啊！係喂係啊喂，其實都唔係新嘅啦，Amazon 剛超過十幾年啦。 咩啊？你 Amazon 啊，我以前喺香港，香港自己喺 Amazon 上邊買啲 IT 書噶啦咩。其實已經成電熟腦書啊喺嗰度買㗎啦成熟咗好多年，喺澳洲自己落後㗎咋屌！係咯，你 Amazon 都唔係新嘢嚟喂，㗎，十而幾年家係咪啦，已聽經有講過？唔知咗。係咪我聽講過咧？有一有一間公司係做物流誒 Uber 嘅物流式喎，係咪有冇聽過啊？咩啊？Uber 嘅物流式，我唔記得嗰間嘅公司叫咩名喎，即係佢行 Uber 式就做物流嘅， 好多嘅，即係你當送貨就分錢咁樣咯。好好多嘅 Amazon Amazon Amazon 就可能搞呢個模式喎，佢話咁可以慳翻嗰啲請人嗰啲攞住食啊唔嘛。係啊，就算你餐廳都係嘅，餐廳佢都唔需要請揾揾條友走去咩嘅，唔係 Uber Eats 啊、Deliveroo 啊，好多嘢係咁樣噶嘛。就算美國好多時咧，你買 grocery 啊，都係有專人送俾你，呢啲全部 independent contractor 嚟嘅，唔撚使俾福利，又即係叫 可以有執執下佢稅咁唔係啊，嘅機會咁佢係揾樣。 Uber 式啊，即係如果你有得閒，你想揾外快幫我送貨啊嘛唔。係有嘅好多嘅美國，屌我自己，我我喺美我喺美國有陣時，唔係啊，我我買都係咁樣我我睇新聞有話誒啱 Amazon 會行呢條路慳翻嗰啲攞住食 cost，因為佢話就算佢 outsource 都貴啊，其實行梗係 Uber 係貴啊！屌你你係啊係啊， 你你覺你你你你覺得呢啲叫做喂即係喂唔係你你 Star Trek 嗰啲啊 Fastway 嗰啲其實食 Career Place 嗰啲食水好撚深噶嘛，係啊係啊係啊係啊，佢話澳洲物喂喂喂，流貴係因嗰陣時佢咪為誒人工太呢即係貴，送貨都可以行 Uber 式，即係變咗佢佢話自己連連連連送貨功能都唔使。唔係即係即係佢行嗰個模式太舊啦，係行嗰啲公司模式，咁你一層層層好搭咁貴啊！吸晒啲根本就因為你個人工根本就好貴，咁你唔係淨係人，你唔係人工嘅唔問題係嗰啲係你 broker 你行嗰啲你 broker 行。 唔係嗰啲 broker 係嗰啲 broker 又又又拆帳拆得高，同埋你即係你 in 佢話 house 係好點解佢撚貴啊！好多啲人 keep 分 in 析 house 點啊解點解咁貴咧？就係話嗰個即係層層疊嘅問題啊！即係你睇下有邊間公司嗰啲物流唔係話 outsource 俾人哋，都係俾人哋。其實又係一間公司食一間公司，到時下邊有 agent 食錢，咁變咗嗰個 cost 咪高咯。咁如果佢行 Uber，就算我俾同一樣價錢，咁你你都可以送多幾單啊嘛。唔係最主要就係澳洲人工貴，所以個個嘢要食個 margin，所以搞到乜撚齊嘢都好貴， 係咪先？同埋個係啊 volume 少，所以嗰班友食個 margin 係大。咁呢個樣嘢就可以 explain 咧點解好澳洲好撚多嘢都咁撚齊貴咯，係咯。係啦，就係唔係同埋同埋，如果佢行嗯 Uber，我覺得佢有得做，因為因為梗係有啊你而家嗰啲啊，你咩？梗係有啦，屌而家而家好撚多嘢 flat rate delivery 十蚊，但係其實好鳩貴噶嘛。佢基本上譬如你係啊係啊你好多時可以 afford 啲嘢 free shipping 咁樣，我 drop 俾你啫嘛，係咪先？係啊，可以㗎，係啊。係啊，啊咁啊，快撚快撚係啊 快快快快快撚啲快快撚喂，分啲呢分鐘其個對死佢。實佢可以佢可以做一個即係一個網路喎，即係誒 Amazon 可以做一個網路喎，即係如果譬如你幫人 deliver 嘢，下次你有得平咁有得玩嘅喎，其實係啊係。喂，誒 OK 嗱，即係咧澳澳洲時事咧講到呢度啦。你有冇話要盤啊？你有冇話要盤我喺美國啲嘢？誒係啊，你上次講咁少 high 過少少，咁你係咪你想盤我啲咩咧？快啲盤啊！ 喂，上次阿阿 Cat 阿簡諾夫話講到澳洲好多嗰啲誒乞衣嗰啲啊嘛，你哋你哋都冇乜點長談嗰啲乞衣嗰啲，我反而想知咧有冇假乞衣嗰度？誒、澳洲假乞衣咧就其實係唔係唔係，sorry，美國假乞衣咧就有噶啦，咁就我我今次見唔到啦，但係的確係有啲即係好撚多好撚多強國人喺度賣唱啊、跳大媽舞啊，同埋即係即係即係喺度撩鳩啲阿伯咁樣，即係我我上次喂，我加聽阿 Kenny 講啊係咪有賣餸啊？ 賣賣地攤餸嗰啲嗰啲？咩地攤餸係多嘅，即係點解咧？即係好多時你啲啲唐人咧喺後院度咧種嘢，因為阿簡諾夫係去咗咩啊嘛？去咗羅省見到地攤餸咁樣啊嘛。咁其實咧羅省呢個氣候咧同同澳洲同我哋雪梨咧好鳩似嘅，即係 一來少落雨啦，二來就係好多陽光啦，同埋即係其實比較暖嘅冇雪嘅。咁啲友仔咪係即係好似我我我我我親戚咩咁嘛，我親戚做批發噶嘛，即係佢後院咪走去種晒啲咁嘅楊桃啊、橙啊、桃啊咁樣咯。佢個後院大個，即係我諗佢個後院大概大概七千尺度啦，好鳩大嘅佢佢個 lot 係咁咪一一辣辣好似農好似農場咁樣咯，好得意嘅係啊。 哦，咁啊，即係種咗自己啲真係真係家鄉菜喎，攞翻去唔係咁出賣喎。咁啊咁咁咁咁咁我咁我親戚又唔係拎出去賣嘅，即係叫派俾朋友啊。有陣時啲即係有陣時佢咪喺自己個後院度，因為我親戚啲喺商會嗰度其實頗為有有有名望嘅人嚟噶嘛，咁咪搞下呢個叫農。即係農，即係講即係教下人點種嘢啊！有陣時咪即係叫做，即係做下做下做即係做做 venue 咁樣咯，幾幾得意嘅佢後院係係啊。 嗰邊咧，嗰邊佢哋上次話其實澳啲生活模式同澳洲差唔多，但係喂，但係我想知咧，嗰啲鬼佬諗嘢係咪同同澳洲啲鬼佬諗嘢好唔同？即係會唔會覺得所有 Asian 都係誒亞洲人都係 Chinese 啊啲咁嘅嘢？即係佢哋啲 mentality 係咪咁樣嘅啫？都係咁樣好誒都好好柒咁樣嘅。誒、呃都都都即係一啲啲啦。咁其實譬如你講緊，因為其實我喺加州做嘢，咁就你好多時啲人都識分嘅，啲人即係甚至我以前公司個 CEO 係識分呢個 Taiwanese Chinese、 Mainland Chinese 同埋 Hong Kong Chinese 咁樣啦。因為即係始終都係老江湖咁樣嘛。咁你話？ 點咁樣咯。咁你話識唔識分㗎？唔係同埋美澳洲佬係柒啲，唔知點解我覺得。咩澳洲佬咧？其實咧，我覺得咧，佢柒就柒在呢有陣時咧，因為我喺美國嗰陣，我有睇樓睇車嗰啲咁嘅嘢噶嘛，係咯。嚇啲 sales 咧就美國佬咧就係、即係你話可以話佢狼，佢 follow up 係做得好足，但係佢唔會問，即係你就可以問佢，OK 呢架車有冇冚過，有冇咩嘅話，即係澳洲佬係懶醒咁兜你幾個圈又答唔到呢個問題，但係你一篤咧佢係爆咁樣，但係美國佬你要乜我咪俾乜你咯，係啦，即係冇冇冇咁。 冇咁柒啊！即係美國佬係，唔係即係澳洲佬係賣小聰明，但係 at the end 自己自己自己自己露了馬腳咁樣咯。賴嘢係啦，唔係即係講講好撚多嘢，但係唔知自己一來係講錯嘢啦，二來就係 I don't need to know this 咁樣咯。即係你同我講話誒架車撞過或者間屋係有問題，咁你同我講呢啲做咩咧？即係如果誒一個 salesperson 你係想昆咗個客嚟攞一單 deal 噶嘛，但係你你講咁撚多嘢做乜撚呢？即係即係屌，即係戇鳩咯，講即係嘢係啦。即係廢話太多。 咁咪即係自自己令到自己咩咯？即係係啦，咁咪你仲有咩問咧？係啦，係咯，咁誒係咯，嗰度嗰啲人咧，即係誒啲鬼佬咧，有冇見過嗰啲即係食國貨啊？即係誒多唔多啊？食國貨嗰啲？太多啦，唔使誒問啦。有我我我喺唐人區度吃又唔係好多啊，但係咧即係 即係咩加拿大你話多啊嘛？之前你話加拿加拿大係係係香港人都食國貨，但係即係美國我係冇，因為美國佬啲男人咧就唔會咁柒嘅，即係有得個女朋友去 counter 俾錢，自己坐喺度做大爺咁樣。我即係我我都講過啦，我今個我上個 weekend 我係見到兩單咁嘅嘢啊嘛，即係柒撚到核爆啊嘛，係啦。但係你話美國佬食嗰啲國即係所謂國貨或者食 Asian 咧，嗰啲真係高高級鮑魚嚟咯，好撚正咯，同埋即係你覺得呢呢條女係有出嚟做嘢咁樣咯，即係唔係好似澳洲嗰啲咁樣咯， 係咯，嗯，係咯。即係嗰啲係即係可能比較 A B C D 啦，比較 local 啲嘅啲國貨。叫高大家高高高級包嚟噶，仆街唔係澳洲啲低級包嚟噶，即係即係澳澳洲澳澳洲澳洲澳洲呢啲咁嘅爛鬼青邊包，屌人哋嗰啲鍋把嚟噶，吉鍋鍋馬吉品嚟嘅，唔係澳洲澳洲有好多有好多即係本地啲澳洲男人咧，佢又 真係佢又冇冇本事喺喺翻本喺澳洲自己揾翻個正正唔係經經因一個因因因為其實澳洲澳洲澳洲女人係係一來似男人啦，二來就係好撚眼角高噶嘛，係啲港女性格嚟噶嘛，又係啲係啊。 係咁，所以咪嗰啲鬼佬咪求其，總之佢除咗佢有個女人啫嘛，即係有個女人咯。要要咁似女人嘅要咪要揾要揾要咁解啫嘛要揾閪嗰啲易揾屌啊嘛嚇。要揾閪屌。係啦，冇錯啦，易揾啊嘛，易揾啊嘛，呢啲嚇有唔係啲屋企就係係係係中意有個女人嚇，屋企有個女人咁樣喺度。即係當叫免費雞十個，即係叫占培中咁樣，係啦。係啊係啊，佢又係咯，佢又係啦，佢變咗佢 隨時喺屋企有需要咁啊有個有個有個喺度啊，，唔係但係但其實都唔使出門口啊係我我我自己覺得咧，誒鬼佬咧對於呢啲，即係對於其即係美國鬼佬咧，對於 Asian 咧冇咁冇冇咁 defensive 同埋冇咁臭串嘅咯。即係澳洲啲反而係嘅，即係澳洲嗰啲係串串工咁，你你真係督佢咧，佢發你老皮咁樣咯，係啦，即係係啦。 就係美國好少咁嘅情形，即係美美國嗰啲就即係一來就係即係佢只需要講佢所所要嘅嘢咁樣咯，即係唔會咁撚多廢話露露出馬腳，跟住你你真係督鳩佢咁樣咯，係啦。你仲有冇其他嘢問？哦，哦，咁樣差唔多啦，都係即係想知道下啲乞衣嗰啲咧比較。係啊，唔係啊，唔係你講你講咧，即係呢個叫誒、呃、乞衣係美國係多嘅，咁即係你知 Central 站出邊就成扎 tent 咁樣噶嘛，美國啲 highway 底全部都係嘅，係啊， 尤其是一但係臭唔臭嘅乞衣？誒佢咪有得沖涼？誒極臭，一陣尿壓味，好恐怖嘅。嗰啲叫又佢佢冇冇冇冇冇問你攞錢咁啊唔算乞衣噶咯，咁樣叫流浪者啦。呃屌有叫做嘅，仆街 can I 有問你攞錢 spare？啊？屌入有成日俾人話 can you spare a quarter 嘅 no 嘅，跟住幾撚驚佢同哦，咁呢啲呢幾撚呢呢驚啲就真係乞衣啦，咁樣。好多係咯嘅，即係無啦問你攞 quota 咁樣嗰其實，但係你話咧，即係誒講緊係冇啊，咁美國都係 都係唔唔係咁好嘅，其實係係即係都係喂，你講開呢啲流啊，好似我哋嘅乞衣流浪者，其實我嗱澳洲又有個有個有個有個奇怪現象嗱，你哋講開話誒 Central Station 側邊好多呢個呢個係人都睇到啦。喂，但係因為我我經常就去嗰、個、呃、即係嗰、個誒、呃法院啦，即係嗰個 Federal Court 嗰度啦。嗰法院 Federal Court 咪佢出邊有火車站同埋嗰度嗰度有條隧道過去嘅。喂， 經常見嗰嗰條隧道咧，日頭夜晚都係嘅喎，瞓滿晒啲流浪漢乞衣喺度瞓晒喺度喎。即係喺個相應程序喎，而當時咧佢瞓即係兩邊啲嗰條隧道都係瞓晒啲乞衣喺度，但係嗰條隧道經常係着啲大狀啊，着晒袍啊，戴晒假髮嗰啲，個個揸住揸揸住成扎粒卜鞋啊，上上上落落噶嘛，因為隔離就係 Federal Court 啦嘛。我覺得係對個社會一個好大嘅諷刺，一個一一個係咪一個好好好相映成趣嘅地方啊？ 地下就瞓晒乞衣，跟住咧行嗰啲全部都係啲啲法律界專業人士，就經常上上落落嘅。咁呢個即係喺個社會一個好好一個異象嚟㗎啦，係一個。我我又唔覺得你有冇留意？你你我你知唔知我講緊邊度咧？我就係嗰個知你講到 Federal Court 嗰度咪有嚇，係啦嗰度啦。東東邊嗰度你你啊嘛覺得就係一個一個異象嚟㗎啦，一個嚇。唔係啊，咁其其實我覺得好多時咧，即係咧，澳即係講緊譬如好好多乞衣咧，其實係自己攞嚟嘅咯，即係一來就係酗，即係幾樣嘢啦，酗酒毒品咁樣自己擦咁樣，係咯，就係咁。 喂，咁但係呢個又叫做係西方國家一種自由喎。其實嗱，有好多社工或者甚至以前話，喂，其實講當時啊誒，好似 Party of Freedom 咧都試過去幫佢哋話誒幫佢哋做自己。咁但係佢哋真係佢哋佢哋佢哋中意嗰種自由喎，即係真係好似蘇克爾咁啊！你政府寬我唔要喎，你俾政府我我唔要，我係中意咁樣樣。咁喺澳洲嚟講就係喎，你唔可以逼人做一啲人哋唔想做嘅，或者或者唔逼人哋，即係唔可以逼佢。我係中意咁嘅生活，我中意瞓街邊啊！一日問人攞幾蚊啊買杯咖啡飲噶嘛。 你又吹咩？我係唔中意住政府，我我唔中意受政府管啊！我又唔中意 set 得要報啊，又要又要呢樣嘢。我係中意做個蘇克爾，又冇符喺澳洲嚟講又又得嘅喎。咁唔我哋又唔係唔係唔係可以逼佢嘅喎，唔係即係唔係唔係咁啦，其實好似 Mel 應該好似 Melbourne 咁樣，即係夾硬清場，揾水炮射鳩你班撚屌咁啊！天喂，下我想問天下下咧係市，容嘅喂問題嚟喂嘅啫誒，即係個市容嘅問題啫美國係我啱啱諗起一係一樣嘢。點啊？啱啱諗起一樣嘢， 美國咧話咧聽講咧有啲醫院咧，咁咧未有啲 homeless 咧，即係醫病冇錢嘅，會割佢啲腎嘅喎，係咪有啲咁嘅事嘅？我我冇嚇唔係嘛？唔係啊！我我唔係我嗱，即係呢個係我，因為我有朋友醫生嚟，即係係咪係咪係啦，活就活摘啊！誒咁香港而家而家有啦，香唔係港。咁講啦，即係咧，譬如咧啲 homeless 去醫病咧，基本上咧就基本上就唔要叫你自生自滅噶啦，係啦，即係根本上就唔會招待你噶啦，係啦。 咁有啲係點咧？有啲咪醫死你咯，係咯，咁咯。啊，醫死即係咁樣點死你冇咁咪即係你你嚟到卒之話冇錢俾，咁咪俾支針你嘆咯，係咯，係好撚黑暗，嗯好係好啦黑暗噶啦。咁你又冇人認領，咁咪打包咁樣咯。活摘器官我未聽過咯。咪送去送去送去大學咯嚇，送俾啲 medical class 咁樣咯。係啊，就係咁樣咯，即係係打支針係咯，打支針懟死你算。 係啊，咁你似嗰啲咁似嗰啲 Dexter 啲嘅咩？唔係啊？唔係啊？好似好似好似衛斯理小說咁啊！你仲有冇第二啲嘢問啊？唉，都係呢啲啊，冇乜特別啊，係啊。好啦，咁喂，咁仲點啊？仲有咩啊？講埋先。今集誒，你唔係你唔係啊講今集唔係啊！屌你話仲有乜嘢啊？你仲有咩想講啊？哦，美國美國大概都係呢啲啦，我又未去過，我遲啲去去過我再問啦。係啊，咁啊，唔好就 UA 喎嚇。 咁啊，即係係啦，咁就即係啊，有樣嘢台務唔記得講頭先。誒，禮拜日四月三十號，我哋普羅有知友係會食飯嘅，但係好似冇撚反應咁。阿貓主席，你嚟唔嚟啊？你啊，我嚟我咪講咗話嚟咯，點可以唔嚟啊？喂，好似你你有你大日子嚟噶嘛？點解唔嚟啫？我我我，喂，咁點咁咁點咁點解你唔 click attending 咧？ 我冇 kick 到咩？我答咗但係冇啊，係冇 kick 到。屌我喺 S 喂喂，而家決定喂，叫最後決定邊度啊咩啊？Croydon 啊？ ？Croydon 啊嗰度啊，哦，都好啊，OK，好啊。唔該你嗱，我而家 send 條 link 俾你，唔該。剔翻你先係啊！我我我喺喺 P 度答咗，我嗰度唔記得剔咗係。屌我點你點點點唔食啊？一定食你咯你。你你咁大子你你你喺你你喺 P.M. 度答咧，你係會等俾人屌，係係因為因為唔係我，因為唔係我台噶嘛，係咯，你即係你係 你係會將自己咧係會引嚟俾人屌嘅啫，係啦，咁就即唔緊係要啦。如果我我我哋如果係怕屌嘅，就唔會做得港專佬啦。做得港專佬嘅人就係唔會怕屌嘅。咁就即係係咪即係即係總之咧，係啊即係呢個禮拜日夜晚就六點至八點，我哋喺呢個 Croydon 嘅 Wagyu House 就食呢個叫做誒、呃叫做即係普羅奧柳之友嘅 gathering 啦，咁就每位大概三十蚊到，任食和牛，任食牛脷，任食前菜。誒、我睇過相嘅 OK 嘅，係啦，咁就即係唔可以同蘭花夜宴比噶啦，係啦，係咩咁都。我嗰度我好似去過，好似印象去翻先知就記得啦。唔錯㗎，都 OK 㗎。咁我我我唔錯㗎我我未我我未去過啦，但係即係係啦，因為即係因為我哋我哋平時去開嗰度叫乜鬼嘢，即係嗰度 牛扒就食厭咗，咁啊試下新嘢咁樣啦，係啦。咁你你仲有冇咩？好啊好啊仲有咩？仲有咩補充？有冇有補充？你好啊哋你你講住開會啊嘛，你今講住開會期咁就差唔多我都啦係我都係成日睇寶蓮姐咯呢排。係咯寶蓮姐呢排都好關心樓價，我係咩啊？係啊。咁好百科就都唔止佢冇啲樓買喎，都好唔起都係啊好好都其有其他佢政 po 咗幾個策出嚟講有幾個樓價嘅 post 都講啊，係啊。係咯，係啊，跟係住好不過樓價搞笑，都係有冇睇我覺得都咧？阿係都係 Temple Temple 未出招搞嗰個 City， 唔係阿 Temple 出招搞 City 神龍四五七咧，Labour 即刻出招啊，搞 House Affordability 啊嘛，有冇睇啊？係啊，係考試嗰時好多人講咗，覺得個個都係吹水， 唔唔都唔係都唔係新鮮嘢啦，已經講咗幾年㗎啦，個個都話搞，個個都話喐㗎啦，邊個喐到啊？冇人喐到。即係 hou- housing afford- affordability 咧，我即係我另外一個鄉下咧，Ontario 咧，就上個禮拜出咗幾招新招，不過我都覺得冇撚用嘅，係啦。咁今係啦，因為我就嚟要開會啦，因為得翻半個鐘，我有啲要準備，咁就今集時間做到呢度，咁 OK 我哋下集再見啦，多謝晒晒嘅收聽，拜拜。拜拜。拜拜